บุ๊กทูแปดสิบสามเดลปันปูลูตีกาอดีตการสามมาซาลัมเปาตีกาโทรศัพท์เมเนลปอนดิฉันโทรศัพท์แล้ว Saya sudah menelpon tadi ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Tadi saya sudah menelpon lama sekali ถาม bertanya ดิฉันถามแล้ว Tadi saya sudah bertanya ดิฉันได้ถามเสมอ saya selalu bertanya เล่า menjelaskan ดิฉันเล่าแล้ว saya sudah menjelaskan ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว saya sudah menjelaskan seluruh cerita เรียน belajar ดิฉันเรียนแล้ว saya sudah belajar ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย saya sudah belajar semalaman ทำงาน bekerja ดิฉันทำงานแล้ว saya sudah bekerja ดิฉันทำงานทั้งวันเลย saya sudah bekerja sepanjang hari รับประทาน ทาน makan ดิฉันทานแล้ว saya sudah makan ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว saya sudah makan semua makanan